Hazreti Üstad'ın Emir Dağı'nda Santral Sabri, Sıddık Süleyman'a Arabi İşaratül İcaz'dan verdiği derstir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ebeden daima. İşaratül İcaz'ın birinci cüz'ü ki, tamamı yetmiş cüz olacaktı. Fakat Risale-i Nur manevi bir tefsiri Kur'ani olduğu için dedi, bu zamanda bana daha lüzum var. Öteki cüzler yerinde onlar yazıldı. Evet, İşaretül İcaz, Umum Risale-i Nur'un bir fihristesi, bir listesi ve o nur bahçesinin bir fidanlığı ve Sırrı İcazül Kur'an'ın bir menbaı olduğu görünüyor. Gayet ince ve derin olduğu için şimdiye kadar alimler pek azını anlamışlardı. Fakat kimin eline geçmiş ise fevkalade takdir etmiş ve emsalsiz demiş dehşetli eski harp içinde avcı hattında bazen de at üzerinde icazdaki icazın en ince münasebatını görmek ve onlarla tam meşgul olmak ve koca dehşetli harbin tehlikesi onu müşevveş etmemek ve incimat derecesindeki soğukta avcı hattında o incecik icaz münasebetlerini her şeyden daha ehemmiyetli görmek eski Said'in hakikaten hizmeti Kur'aniye'de harika bir fedakarlığıdır. Hatta Yeni Said'in 35 senede bu acib zamanda gazeteleri okumamak ve 10 sene ikinci harbi bilmemek, sormamak ve idam niyetiyle hapisliğinde Kur'an esrarını yazmaktan vazgeçmemek ve bütün tehlikeleri hiçe saymaya nispeten eski Said'in o acib vaziyetinde o dehşetlere ehemmiyet vermeden işaretül icaz nüktelerini yazdığı zaman gösterdiği ilmi ve manevi fedakarlığını Yeni Said'in bu 30 senedeki fedakarlığından daha harika görüyoruz. Saniyen bu İşaretül İcaz'ın matbu nüshasında hakikaten bir keramet var ki tesadüf ihtimali yoktur. Onun için bir defa daha aynı tarzda ve kerametli kıtada tab etmek ve Arabistan'a ve Pakistan gibi yerlere göndermek münasip görüldü. Fakat eski Said icazdaki icazı beyan ettiği ve en ince münasebeti belagatı beyanı içinde gayet ince ve kısa icazlı cümleleri bir derece izah ve Türkçeye tercüme etmek lazım geliyor. İşaratül İcaz'ın harikalarından birisi de budur ki her bir ayetin sair ayetlere münasebatını ve her ayetteki cümlelerinin birbirine karşı nispetini ve nizamını ve her cümledeki heyetlerin ve harflerin manayı maksuda karşı nispetlerini ve teveccühlerini gösterip ayetlerin intizamından ve cümlelerin nizamından ve her cümlenin heyetinin nazmından bir lemay icaz göstermesidir. Adeta bir saatin saniyeleri sayan mili ve dakikaları sayan yelkovanı ve saatleri sayan ibresi gibi o nazımdaki nükteleri beyan ve ondaki hakikati bürhanlarla izah, hatta bazen bir tek harfte büyük bir hakikati ifade etmesidir. Ve her bir ayetin hakikatini gayet icaz ile ve kat'î hüccetlerle ispat ediyor ki, Şimdi 130 risalenin çekirdekleri ve hülasaları hükmündedirler. Ve cümlenin ve cümledeki heyetlerin ve harflerin nüktelerini ve ifade ettikleri zımni hükümlerini bila istisna ilmi belagatın ince kaideleriyle ve ilmi nahvin ve sarfın kaideleriyle ve ilmi mantığın ve usulü din ve sair ilimlerin kanunları ile beyan eder. Hatta hurdebini bir manevi aletle görünmeyen incecik münasebatı belagatı beyan ediyor ve emarelerini gösteriyor ve Kur'an'ın nazarı külli olmasından bütün beyan edilen hak manalara ve nüktelere elbette kutsi elfazı Kur'aniye zımni remzi işaret ve delalet eder denilebilir. Hüsrev, Sungur, Hayri, Sadık, Sabri, Sıddık Süleyman. İfadetül Meram أقول لما كان القرآن جامعا لأشتات العلوم وخطبة لعامة الطبقات في كل الأعصار لا يتحصل له تفسير لائق من فهم الفرد الذي قلما يخلص من التعصب لمسلكه ومشربه إذ فهمه يخصه ليس له دعوة الغير إليه إلا أن يعديه قبول الجمهور واستنباطه لا بالتشهي له العمل نفسه فقط ولا يكون حجة على الغير إلا أن يصدقه نوع إجماع فكما لا بد لتنظيم الأحكام واضطرادها ورفع الفوضى الناشئة من حرية الفكر مع إهمال الإجماع وجود هيئة عالية من العلماء المحققين الذين بمظهريتهم لأمنية العموم واعتماد الجمهور يتقلدون كفالة ضمنية للأمة فيصيرون مظهر سر حجية الإجماع الذي لا تصير نتيجة الاجتهاد شرعا ودستورا إلا بتصديقه وسكته كذلك لا بد لكشف معاني القرآن وجمع المحاسن المتفرقة في التفاسير وتثبيت حقائقه المتجلية بكشف الفن وتمخيض الزمان من انتهاض هيئة عالية من العلماء المتخصصين المختلفين في وجوه الاختصاص ولهم مع دقة نظر وسعة فكر لتفسيره نتيجة المرام أنه لا بد أن يكون مفسر القرآن ذا دهاء عال واجتهاد نافذ وولاية كاملة وما هو الآن إلا الشخص المعنبي المتبلد من امتزاج الارباح وتساندها وتلاحك الافكار وتعاونها وتزافر القلوب واخلاصها وصميميتها من بين تلك الهيئه فبسر للكل حكم ليس لكل كثيرا ما يرى آثار الاجتهاد وخاصة الولاية ونوره وضيائها من جماعة خلت منها أفرادها ثم إني بينما كنت منتظرا ومتوجها لهذا المقصد بتزاهر هيئة كذلك وقد كان هذا غاية خيالي من زمان مديد إذ سنح لقلبي من قبيل الحس قبل الوقوع تقرب زلزلة عظيمة وقد أخبرنا مرارا في أثناء الدرس وقوع زلزلة عظيمة بمعنى الحرب العمومية فوقعت كما أخبر حمزة محمد شفيق محمد مهري فشرعت مع عجزي وكسوري والإغلاق في كلامي في تقييد ما سنح لي من إشارات إعجاز القرآن في نظمه وبيان بعض حقائقه ولم يتيسر لي مراجعة التفاسير فإن وافقها فبها ونعمت وإلا فالعهدة علي فوقعت هذه الطامة الكبرى ففي إثناء أداء فريضة الجهاد كلما انتهزت فرصة في خط الحرب قيدت ما لاح لي في الأودية والجبال بعبارات متفاوتة باختلاف الحالات فمع احتياجها إلى التصحيح والإصلاح لا يرضى قلبي بتغييرها وتبديلها إذ ظهرت في حالة من خلوص النية لا توجد الآن فأعرضها لأنظار أهل الكمال لا لأنه تفسير للتنزيل بل ليصير لو ظفر بالقبول نوع مأخذ لبعض وجوه التفسير وقد ساكني شوقي إلى ما هو فوق طوقي فإن استحسنوه شجعوني على الدوام ومن الله التوفيق Said Nursi Kısa bir tercümesidir. Şimdi bundan 41 sene evvel ve eski Harbi Umumi'nin az evvelinde başlamış olduğu İşaratül İcaz'ın İfadetül Meram'ında diyor ki: Madem Kur'an-ı Mucizül Beyan, ulûm hakikiyenin envaına cami ve umum asırlarda umum tabakatı beşeriyeye müteveccih bir hutbe-i ezeliyedir. Elbette bir tek ferdin fehmi ona layık ve mükemmel bir tefsir yapamaz ve mümkün olmuyor. Çünkü bir fert pek nadir olarak kendi hususi meslek ve meşrebinin tesirinden kendi fikrini kurtarabilir onun hususi meşrebi tesir ettikçe tam tamına hakikatı safi olarak ifade edemez. Ferdin fehmi ve manası ona hastır. O fert onu kabul eder. Fakat başkalarını ona davet edemez. Eğer cumhur ulema onun fehmini kabul ile başkalara şumulünü gösterse, o vakit başkasını o manaya davet edebilir ve hakiki tam tefsir olabilir. Hem ferdin ahkamda istinbatı ve içtihadında hevesi karışmamak şartıyla o kendi nefsi için amel edebilir fakat başkalarına hüccet tutamaz. Ta bir nevi icma o hükmü tasdik etsin. Nasıl ki ahkâm-ı şer'iyeyi tatbik ve tanzim ve icra etmek ve hürriyeti fikirden neş'et eden manevi anarşiliği kaldırmak için gayet lazımdır ki ulemayı muhakkikinden bir heyeti aliye bulunsun ki o heyet umumun emniyetine mazhariyetleriyle ve cumhur ulemanın onlara itimadıyla ümmet için bir nevi zımni kefalet ve dava vekili hükmünde olmaları cihetinde icma ümmet hüccetinin sırrına mazhar oluyorlar. O vakit içtihadın neticesi o icma ile şer'an düstur olabilir ve icmaın tasdik ve sikkesiyle umuma şamil oluyor. Aynen onun gibi lazımdır. Kur'an'ın manalarının keşfi ve tefsirlerde ayrı ayrı mehasininin cem'i hem zamanın çalkamasıyla ve fenlerin keşfiyle cilvelenen, tezahür eden Kur'an'ın hakikatlerinin tespiti için elzemdir ki muhakkikin ulemadan her biri bir fende mütehassıs, geniş fikre, ince nazara malik allamelerden müteşekkil bir heyet bu vazifeye sahip çıksın. Elhasıl Kur'an'ı tefsir edene lazım gelir ki gayet ali bir deha ve nüfuzlu derin bir içtihat ve bir nevi kuvve-i kutsiye sahibi olmak gerektir. Bu zamanda öyle bir zat ancak bir şahs-ı manevi olabilir ki o şahs-ı manevi çok ruhların imtizacından ve tesanüdünden ve efkarın telahukundan ve birbirine yardımından ve kalplerin birbirine inikasından ve ihlas ve samimiyetlerinden mezkür bir heyetten çıkabilir. O heyetin bir ruhu manevisi hükmüne geçer. Evet, mecmuunda bir hassa bulunur ki, ondaki her fertte bulunmaz düsturuyla, çok defa içtihadın asarı ve nur velayetin hassaları ve ziyası bir cemaatte görünüyor. Halbuki, o cemaatin hangisine bakılsa o hassa görünmüyor. Demek ami adamların ihlasla tesanütleri bir velayet hassasını veriyor. İşte bu hakikata binaen böyle bir maksat için bir heyetin çıkmasına muntazır ve daima bekliyordum. O ümit küçüklüğümden beri gayeyi hayalim iken birden hissi kablel vuku kabilinden kalbime bir sünuhat oldu ki maddi ve manevi iki zelzeleyi azime yaklaşıyordu. Evet, üstadımız mükerreren birinci harbi umumiden evvel çok defa bize ulûmu arabiyeyi ders verdiği zaman bize kat'î bir tarzda büyük ve umumi bir zelzele yaklaşıyor. Hazırlanınız. O zaman herkes benim gibi mücerretlere gıpta edecekler diye söylüyorlardı. Pek az zamanda onun mükerreren verdiği haber aynen çıktı. Horhor'daki eski talebeleri namına Medresetül Vaizin mezunlarından Mehmet Sadık, Sabri, Mehmet Şefik, Mehmet Mihri, Hamza ben de acz ve kusurumla sözlerimdeki izahsızlık ve muğlaklık ile beraber Kur'an'ın nazmındaki icazın işaretini ve kalbimde tahattur eden nüktelerini kaydedip kaleme almak ve ayatın bazı imani hakikatlerini yazmaya şiddetli bir ihtarı gaybi hissettim. Halbuki harpte acip bir vaziyette olduğumdan tefsirlere müracaat etmek kabil olmadı. Kur'an'dan başka merci yoktu. Ben de yazdım yazdıklarım tefsirlere muvafık geldiyse güzel bir nimet ve bir muvaffakiyet yoksa mesuliyet benim biçare fehmime aittir. Aynı zamanda zelzeleyi kübra mahiyetinde olan maddi birinci harbi umumi ve o zelzeleyi azimenin ahirlerinde o mezkür heyetin yuvalarını tahrip eden manevi zelzeleyi azime meydana çıktı ki öyle bir heyeti aliyeyi ilmiyeye ve böyle bir vazife yapmak için bütün kapılar kapandı. Ben de o noksan fehmimle eski harbi umumide farize-i cihatta avcı hattında ne kadar fırsat buldumsa kalbime tulu eden nükteleri yazıyordum. Derelerde, dağlarda hücum ederken kaydederdim. Fakat o acip ayrı ayrı haletlerin tesiriyle çeşit çeşit olmasından tasih ve ıslah edilmesine çok ihtiyaç varken benim kalbim tebdil ve tagirine razı olmadı. Çünkü her dakika şehit olmaya hazırlandığımız için bir niyeti halise ile yazılmış ki o halet her vakit bulunmuyor. Ben de o yazılarımı tenzile bir tefsir olarak değil, belki tefsirin bazı vücuhuna bir nevi mehaz olarak ehli kemal olan ulemayı muhakkikinin enzarına arz ediyorum. Hakikaten benim şevkim, benim takatimin pek fevkinde bir noktaya sevk etti. Eğer ehli tahkik istihsan etseler, beni devama ve ileri gitmeye teşcih ve tergib ederler. Sayit Nursi